Pakartoto įstatymo knyga, dešimtas skyrius. Viešpats man įsakė, išsikirzdink dvi akmeninės plokštes, kaip pirmosios buvo, ir ateik pas mane ant kalno. Padirbdink medinę skrynę. Aš ant plokščių užrašysiu žodžius, buvusius sudaužytose plokštėse. Plokštes įdėk į skrynę iš akacijos medžio, padirbdinau skrynę, iškirzdinau dvi akmeninės plokštes, kaip pirmosios buvo, ir užkopiau į kalną, laikydamas plokštes rankose. Viešpats tose plokštėse įrašė, kaip ir pirma, dešimt įsakymų, kuriuos viešpats jums kalbėjo iš ugnies, kai tauta buvo susirinkusi ir padavė jas man. Sugrįžęs nuo kalno, įdėjau tas dvi plokštes į skrynę, kurią buvau padirbdinęs, kaip man viešpats buvo įsakęs, ir jos ten yra. Izraelitai keliavo iš Beroto, Bene Jakano į Moserą. Aronas čia mirė ir buvo palaidotas. Jo vietoje Kunigo tarnystę pradėjo eiti jo sūnus Elezaras. Iš ten jie atvyko į Gudgodą, o iš čia į Jotbatą, upelių žemę. Viešpats paskyrė Levio giminę Sandros skrynį nešti, būti jo akivaizdoje, tarnauti jam ir laiminti jo vardu. Taip daroma iki šios dienos. Levitai negavo paveldėjimo dalies, nes viešpats yra jų dalis. Taip viešpats, tavo dievas, pasakė. Aš pasilikau ant kalno, kaip ir pirmą kartą, 40 parų. Viešpats išklausė mane ir nesunaikino tavęs. Jis man įsakė eiti tautos priekyje ir įvesti ją į kraštą, kurį tevams prisiekdamas pažadėjo. O dabar, Izraeli, ko viešpats, tavo dievas iš tavęs reikalauja? Tik, kad bijotum viešpaties, savo dievo, vaikščiotum jo keliais, jį mylėtum ir jam tarnautum visa savo širdimi ir visa savo siela, kad laikytumėsi viešpatės įsakymų ir įstatymų, kuriuos tau šiandien skelbiu tavo labui. Viešpačiai, tavo dievai, priklauso dangus ir žemė, bei visa, kas joje yra. Viešpats pamėgo tavo tėvus, juos pamilo ir pasirinko iš visų tautų jų palikuonės. Tai yra jūs, kaip tai yra šiandien. Todėl apipjaustikite savo širdis ir nebūkite kietasprandžiai. Viešpats, jūsų dievas, yra dievų dievas ir viešpačių viešpats, didis, galingas ir baisus dievas. Jis neatsižvelgia į asmenis ir nepaperkamas kyšiais. Jis teisingai elgiasi su našlaičiais ir našlėmis, myli ateivį duodamas jam maisto ir drabužių. Jūs irgi mylėkite ateivius, nes patys buvote ateiviai Egipto žemėje. Bijok viešpaties, savo dievo, jam vienam tarnauk, glauskis prie jo ir jo vardu prisiek. Jis yra tavo garbė ir tavo dievas, kuris padarė visus šiuos didelius ir vaisingus dalykus, kuriuos tu matei savo akimis. Tavo tėvų 70 asmenų nukeliavo į Egiptą. Ir štai dabar viešpats, tavo dievas, padaugino tave kaip dangaus žvaigždes.